Abaebrania esura ya mukaga Aruke evangeli ya Kristo katureke kugyema ambandizo Twegese ebyo bukuru Tutashuba nyuma kombe kamisingi nikwo kugiroti kubegesa okwechuza amafu kuikiriza ruwanga Kubegesa akubatiza okutebwa emikono okuimbuka kwa bafire neiramu eliye ira liona kyonka ebyo turabikora karuwanga arajubura ababaire bakyanulirwe barolize ebirungi byeiguru bajwangaine na moyo mtakatifu nikiguma kushuba kubayindura bakechuza kubaba kaba barolizeo obunuzi bw'ikigambo kya ruwanga n'amani g'obusingo bulija abo kaba akugwa bakababa shengyo mudini nikiguma kubayindura bakechuza kubani bashemererwa okubamba omwana wa ruwanga no kumugaisa omubantu enzike tawa enjure gwire mirundi nyingi ekashube kameze mikubi yo mugasho ekagasha abalimire ensegyo ensegyo ruwanga aba agitungire omugisha chonkeita kakali leta amawa na matojo liba litaki na mugasho marale sigara kake kukenwa endekerero yalyo kwokibwa bagonzi bwabangi noro tuli kugamba tutyo tuineshu binyingi okwo mulibo kurokoka kubaruwanga omunyamazima naye komya ebyo mwamukoleere nengonzezo mwamugondize arwebyo mwakoleere abakristo omuibarali nkoko mukyakora na mwa Ichwekyo tulikwetaaga muno nibuliomo mulinywe kugire kika kugoba nzindo nirwo mulibona ebyo muri kushubira tituli kwenda nafara nitugonza mushushe abaikiriza bakashuba bakagirobo egumisiriza anyuma bakabona ekyoruwanga yaragaine Ororwanga yaraganisize Abraham akera ira wenene arokutagira wakwerayira ari kumushaga ati omumazima ndi kuwo mugisha nkanyise no ruzaro rwawe Niko Abraham yayegumisiriza ati obutananukwa akalema akatungwa ekyo yaraganisibwa nimanya oku abantu berayira abali kubashaga kandi empaka zaabo zona zimarwa okurayira kityo oruo ruwanga yanzire kworeka boli abasikabebyo yaragaine oko entegekaye etayinduka entegekaye egyo yagiyamisa narayira ebintu bibiri ebitayinduka ebyo ruwanga atashobora kubeya bibone kugumise mitima yaitugeigeige Ichwe abamungireo tubone kuguma itushubira ebyo twashubizibwe eshubyegi iyo tuinayo niyo nanga yo moyo etetengya anga kuyuga niyo shubi eraba omurutimbe ekata atakatifu mbali Yesu yatwebembeere oroya mazire kuba mukwani nyamukuru alikwigana Melkisedeki